از نظر قوت بدنی این سبب و از نظر و اکثر و اکثر اموالا و بیشتر بوده از نظر ما چی چیز نگرانی نگرامی همیشه سبب غرور میشه یکی قوت بدنی یکی قوت مالی و یکی قوت قومی شما کفار منافقین مثل آنهای هستی که قبل شما بودن آنها اشد بوده شدیدتر بوده از شما از نظر قوت بدنی اکثر بودن از نظر قوت مالی و از نظر قوت نفوسی اولادا مال آنها شما بیشتر اولاد آنها و تعداد آنها از شما بیشتر بودن لحظا فستم تو بخلاقی اونها رو خوب استمتاع کردن به شهرهای خودشون سیغه کردند و خوردند و نوشیدند شما هم خوب استمتاع میکنید سیغه میکنید و میخورید و میگردید به شهرهای خودشان آنها به اون نصیبی که برای آنها مقدر بود خوب بهره برداری کردن شما هم به نصیب خودتان خوب بهره برداری میکنید مثل آنها مثل بهره برداری کسانی که قبل از شما بودن به شما و نصیب ها خلاق و من نصیب شد و خودتون شما هم توی حرفه های باطل داخل میشید و بیهودا مثل آنهایی که داخل میشن و بیهودگی میکنند کلذی خاضو این کلذی موصول مفرد معنی الذین هست مثل آنهایی که خوف کردن در باطل و در فاسق اولئک حبتت اعمالهم اون سمت تو کنندگان و سیده کنندگان حبتت اعمالهم فی دنیا و آخرت، حق شد عمل آنها در دنیا و در آخره و اولئک هم الخاسرون و آنها حسنان خاسر لذا شما که در مسیر آنها هستید شما هم آنها انا که دولت شما بودن خوب استمتاع کردن بهره برداری کردن سروران گرامی استمتاع تو این در عقد موقت استعمال نمیشه در اصطلاح قرآن اگر کسی اونجا مدعیه در سوره نساء که استمتعتم به معنای عقد موقت تو پس اینجا هم باید عقد موقت بکنی اگر اونا معنی سیغه می کنید اینجا استمتاع تو رسل معنی سیغه نمی کنید این فرق را برای ما از کجا بیان کنید استمتاع به معنی استفاده کردن بهره برداری کردن از نعمت های دنیا هیچ عوض نعمت وحد دنیا زنه آنها که خوب بهره برداری کردن قبل از شما شما هم بهره برداری کردی لحاظا نتیجه آنها خسارت شد نتیجه شما هم خسارت شد در دو خطاب طرف غا... از خطاب به طرف غائب التفات و از هم مراد کفار یا منافقین است الم یعتیم نبع الذین من قبلهم آیا نه آمده برای این منافقان اخبار اون منافقان و کفاری که قبل نابودن؟ یعنی اخبار قوم نو نه آمدن یعنی آمدن استفان تقریریه آیا اخبار اون منافقان و کفاری که قبل نابودن بودن برای اینها آنها قبل دین ها بودن قوم نوح بود عاد ثمود قوم ابراهیم اصحاب مدین قوم شعیب و المعتفقات و اون کریه های سرنگون شده قوم لوط اتت هم رسولهم بالبینات پیش اون کفار و منافقین آمدن پیغمبران آنها با دلائل واضح روشن معجزات آیا نبوده ها خب آنها تکذیب کردن اهانت کردن پیغمبران را استعضا کردن معذب شدن شما هم دارید پیغمبر ما را استعضا مسخره می کنید حضور میگی لحظه آنها را خدا تباه کرد اعتراف میشه که این همه قوم های دنیا را تباه کردن یک ظلم نیست اللہ تعالی تعالیٰ فرمودن فما کان اللہ لیظلمهم اللہ تعالی یک ذره ظلمی بر آنها نکرده ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن آنها نسبت به جانهای خودشان ظالم بودن انبیاء را استهزاء کردن توحید را نپذیرفتن های دنیا و آخرت را به بعد استهزاء گرفتن ظالم بودن بر جانهای خودشان حالا نصب العین مومن یعنی مورد نظر مومن چیه المؤمنون والمومنات، مردان مومن و زنان مومنات بعضهم اولیاء و بعض باقی دوستان بعض دیگران مومنین و مومنات با هم دوستن با هم رفیقن خب این دوستان چکار یا مرون بالمعروف امر به معروف کنند و عن المنکر و نهی از منکر میکنن نماز میخوانن یقیمون الصلاه دیگه یوتون زکات زکات پرداخت کنند مؤمنین را مورد رحم قرار میدهد حکیم مناسب را برای آنها میداند وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وعده دارد الله تعالی با مؤمنین و مؤمنات باغهایی که جاری اسیر آنها خالدین فیها و مساکن طیبه و همچنین وعده دارد با مسکنهای بسیار طیبه ساختمان خوبی بین اینها در باغهای دائمی و رضوان من الله اکبرین مقتدای و یک ذره رضامندی خدا از هر چیز بده بزرگتره از تمام های جنت و های جسمانی جنت اللہ تعالی از مؤمنین مؤمنات که راضی میشه خوشنود میشه رضوان من الله از کی چیز بزرگتره ذالک هو الفوز العظیم این از کامیابی بزرگ این ترغیب الالجهاد است عبدالله ابن ابی در مسیر تبوک گفت همون ناراضی تشریش در سوره منافقون دید دو نفر با هم درگیر شد و خلاصه عبدالله ابن عبی ابن سلول به ایمان آمد به یک مسئله عربی گفت سمن قلبتا کل سگ خود را چاپ کن تا تو را بخورد نعوذ بالله تعریف کرد صحابه و مهاجرین و پیغمبر را نعوذ بالله تشوید از دشت و خود را به یعنی نار ما در مدینه منوره جا دادیم مکان دادیم عزت کردیم حالا بر ما چون یک مهاجری با یک منافقی که از همون انصار بود به اصطلاح اهل مدینه بود درگیر شد با این کلمه بود اللہ سبحانه و تعالی به پیغمبر گفت با این یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین اے پیغمبر صلی اللہ و سلم شما جهاد کنید با کفار با شمشیر و خب با منافقین با زبان و اغلوز علیهم شما خیلی نرمید پیغمبر از نرمی شما سوی استفاده می کنن یک ذره غلظت از خودت نشان بده و مأواهم جهنم شما با اینها جهاد کنید که جای اینها جهنم است و بیس المسیر بدترین جای بازگشت جهنم است تو کلمات نازیبایی نعم، که پیغمبر گفت لیمجانا لیخرجن العز من الاسان ما برگردیم دلیل ما عزیز ها را وقتی از این پشتیدن دروغ گفت من نگفتم یعلمون بالله ما قالو قسم میخورن به خدا کلمه احانت آمیز نگفتن لین رجعنا الى المدينه ليخرجن منها العسل این کلمه را نگفتن که ولقد قالو کلمه الکفر به خدا قسم اینا کلمه کفر زبان در آوردن خود را عزیز و پیغمبر و صحابه را دلیل گفتن کافر شد کلمه کفر را گفتن و کافر شدن بعد از اظهار ایمان و اینها تشمیم گرفتن به آنچه که نرسیدن به آن اون تسلیم اینه که یک گردنه مارکیش خطرناک تعدادی از این منافقه از این لشکر سی هزار نفری که به تبوک میره این تعداد از منافقین نقاب زدن و سر خود را بستن و شطورهای خود را روان دوانیدن و قبل رفتن از این گردنه و بعد جا خیلی تنگ و مارپیچ بود دو مرتبه با شطورهای خود عقبگرد کردن هدفشون این بود که وقتی پیغمبر علیه سلام میاد در جلوی لشکر شطور رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم رسول علیه شواره ما از این طرف میایم شب هم از تاریک هم از راه هم تنگه همین که سوار یه خنجری میزنیم و دادیم از شطور این تصویر گرفت صحابی که رفتن متوجه شدن که ما اراده سوی دارد تو این تنگمار رفتن تو بر میگردن کجا برمیگرد هدفی دارد به خاطر صحابی با چوب چطور اینها را زدو تا به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرسیدن اللہ تعالی وحی ناظر کرد و راک اینها پاش از این کانال خواستن که پیغمبر علیه السلام را ضربه ای برسن ضربه ای برسن این خاطر اللہ تعالی میگه اینا کلمه کفر گفتند و کافر شدن بعد از اظهار ایمان و اراده کردن به آن کاری که نرسیدن به آن اون اراده قتل پیغمبران و ما نکمو الان اللہ تعالی میگه اینا چرا اینقدر خسیشن چرا اینقدر خسد دارن اللہ تعالی میگه اینها عیب نگرفتن از پیغمبر مگر این عیب را خدا آنها را غنی کرده و رسول خدا از فضل خدا رد این اموال و مسار از غنائم حالا شکمش مفیره این این کار را میکنن و ما نکنم اینا هیچ عیبی نگرفتن به ایرادی مگر این عبرات خدا غنی کردن آنها و رسول از فضل خودش از مالهای غنیمه فیتوبو یکو خیر لهم اگر اینها توبه کنن باز بیارن از شرارت و از نفاق که برشون خیر میشه و اگر اعراض کرده از توبه و شرارت خدا ما را مؤثر عذاب علیم هم الله عذابا علیما فی دنیا و آخرت هم در دنیا هم در آخرت بدنامی و ذلت و خاری نصیب میشه و ما لهم فی الارض من و ولا نسید بعد از اینکه خدا آنها را مؤثر کند در دنیا و آخرت نیست برای آنها در زمین هیچ کار شادی هیچ مددگاری که نگذارد بلا برای آنها بیاید در آخرت به طریق اولا وقتی در زمین آنها ولی و نشیری ندارن خدا معذبش میکنه در آخرت به طریق اولا ولی و نشیری آنها ندارن این کشم پنجم از منافقین شخصی به نام سالبا فقیر و نادا در محضر پیغمبر آمد از امین ها بود خود خب دعا کن تاکه خدا به ما چیزی بده هم بخوری هم بدی این تمنا را کردن پیغمبر علیه السلام روز اول گفت برای فقیری بهتره همین فقیری برای بهتره دارایی مغروری و سرکشی و تمرد فقیری برای بهتره رفت فردا آمد و مرتبه التماس دعا کرد پیغمبر علیه السلام برش دار چند تا بزرگ داشت این بزرگ ها شروع شدن اضافه شد برکت آمد که دیگه کم کم مالش اضافه شد روزی که در کنار مدینه نتون سر به جنگل ها کشید که دامش شد پیغمبر علیه السلام یک دو نفر را برو سال را برو زکات بده اونجا خورده بود شیر و ماستی خوابی و مختم شود و گفت چی محمد از ما میخواد مالیات میخواد بلانه بس هیچ چی دیگه برداشت که آمد پیغمبر علیه السلام فرمود حلق تا اشراس حلقا و بعد مردم گفتند بعد دستین اون دعای پیغمبر بود که اینقدر مالدار شدی حلال به خاتم نمی تعداد بزرگ برداشت و آمد رسول پاک صلی اللہ فرمود خدا منم ممنوع کرده از این که صدقات تو را قبول زکات را قبول کنم من اجازه ندارم این مردود شد در زمان حضرت که اکبر و در زمان حضرت عمر این زکاتشان به بیت المال پذیرفته نشد هر زمان حضرت عثمان هم پذیرفته نشد و دیگه در زمان حضرت عثمان مرد اشاره بیمونی بعض از این منافقا کسان هستن که عهد میکنن با خدا اگر به آنها دا اگر بدهد به ما خدا از فضل خداش و حتما ما تصدق میکنیم و حتما شویم از صالحین به وجه خیرات و صدقات خیرات و صدقات انسان را صالح کنن ما حتما میشیم از صالحین فلما آتاهم من فضله بد عهدی وقتی عنایت میکنه دانا الله تعالی از فضل احسان خودش بخلو بهی بخل میکنه و تولو اعراض میکنند در حال که آنها اعراض کننده عادت عادتشون تولو باز میگردن از اطاعت در حالی که کارشون اعراض و بازگشتنه ببینید الله سبحانه و تعالی به این مال دار بعد این اعراض کرد و اعراض دیگه طبیعتی شد دنبال آنها کرد خدا را تا قیامت در دل آنها اینا ایمان آوردن به دنبال آنها کرد را در دل آنها تا روزی که ملاقات خدا را بما اخلق الله ما وعدوه چرا خلاف کردن با خدا آن وعده ای که وعده کرده بودن با خدا و به خاطر این که آنها دروب گفتن در شروع نیت ایفا نبود خدا بله ما خرد میکنی هم فقیری خود را دفت میکنی هم در راه خدا خرد میکنی وقتی خدا اینقدر بوست داد زکات حتی ندار خرد بجای خود بعد همه بودرها را تقسیم میکرد نکرد زکات هم ندار. زکات را یک غرامتی و یک مالیاتی حساب کرد خدا شمره بعد اهدیه که به دنبال اون نفاق را کرد در دل آنها چار روز قیامت ببین یک نفری نیست نه زیاد بودن لیکن یک طالبه نامش به عنوان به اطلاع یک موردی اون هست چرا زمیر آقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلق الله خاطرین اینکه خلاف کردن با خدا کریم آن وعده ای که کرده بودن با خدا و به خاطر اینکه اینها کاذب بودن علم یعلمو آیا مگه اینها دانن که اللہ تعالی می داند اسرار اینها را و سرگوشی ها اینها را و این چیز را که اللہ علام الغیوب است اینها نمیدانه یعنی میدانه الله تعالی میدانه در دل اینها وفا نبود و در دل اینها محبت نبود در دل اینها ندامت و شیمانی نبود این خاطر الله تعالی تو صدقات آنها را نپذیرفت خب یک گروه دیگر خانه زنان کارشون ایب زنی پیغمبر وقتی دستور داد شما در راه خدا انفاق کنید فقراء بیچارها در جیش و اسرا مقداری که در اختیار داشتن جهد و تلاشی که در اختیار داشتن این را آوردن و اونهای که دیات خدا بیشن داده مال کثیری آوردن اینها که بیچاره یک سا و دو سا خود را آوردن اینها را هم تانه زدن گفتن بیبی با یک مشک خورمانی خواهد روم فتح کنه فقرا مشت خود را آوردند آنها را تانه نبی با یک مشت میخواهد رو و پت کنه با شما را کسی را آوردن گفتم ببین چقدر پوش میده خدمال میاره که بهش تعریف کنه الله سبحانه و تعالی میگه این خبیص ها این طوریه این تمام علامات منافقین را الله تعالی بیان میکنه الذين يلمزون المتطهرين آنهایی که عیب میزنن صدقه کنندگان را متطبعین یعنی متحدقی اونهایی که تصدق میکنن دفلت از مومنین عیب میزنن تصدق کنندگان را از مومنین در باب صدقات آنهایی که زیاد دادن هم عیبشون زدن گفتن ریاکاره برای نام نشان میده آنهایی که کم داشتن هم عیب زدن و خصوصا عیب میزنن اون مومنینی را که لا یجدون الا جهدهم اونا نمیابن مگر مشکت خود را جهد و تلاش خود را یک شاق فرما یک شاق گندم بیشتر چیزی نداشتن بیچارا پس تمشکر میکنن آنها را این فقران هم هم تمشکر میکنن شکر الله الله آنها را مشکر میکنه سخر الله میکنه چطور و لهم عذاب علیم برای انها عذاب علیم است همتن چند سبای اللہ تعالی می میده میخورم میخورم میان تو عذاب علیم پس مسترش جزای مستر خدا بینا میده بصورت عذاب علیم حالا نا شما پیغمبر بخشش برایشون بخواهید یا نخواهید بخشش و اگر هفتاد مرتبه هم برای منافقه از من خدا بخشش بخواهی هرگز خدا اینها را نمیبخشه چرا که آنها کفر الله و رسول کردن بخشش پیغمبر برای کافر سودی ندار استغفر لهم استغفر لهم بخشش بخواه برای آنها اولا تستغفر لهم یا بخشش نخواه برای آنها به هر حال اگر بخشش هم بخواهی بخواهی بخشش یا نخواهی فلیت یغفر اگر بخشش هم بخواهی برای آنها این مرتن هفتاد مرتبه مرادت کثرت از حفتاد مرتبه تو هرگز هرگز الله نمی بخشن آنها را چرا نمی بخشن ذالک این عدم مغفرت بسبب اینه که ناکف کفر کردن به خدا و رسول و خب بخشش پیغمبر برای کافر سودی ندارد والله لا یهدی القوم الفاسقین خدا فاسقها را به مقصد نمیرساند فرح المخلفون بمقدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان اموال و وانفسهم کی سبيل الله خوشحال شدند اونایی که نه آمدن اجازه گرفتن یا اجازه نگرفتن و نه آمدن در غزوه تبوک با پیغمبر همراه نشدن الله تعالی میگه به خاطر نشستن خود پشت سر پیغمبر خیلی خوشحال خوشحال مخلفون مخلفون ببین سیغه مفهوله یعنی اینها به کهر خدا عقب زده شدن حکمان به کهر خدا این جباریه این مهر جباریه زده مخلف شدن خوشحال شدن اون مخلقون به خاطر نشان مقد مستر مینی خود به خاطر که نشستن خلاف رسول الله پشت سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و ناپسند دانستن جهاد را با مال و جان خود در راه خدا و حتی دیگه اجلال هم کردن گفتن دیگر برادران خود را کلا تنفرو فی الحر در این گرما کجا میدید شکلی فتر خورما بود و گرم بود منافق دیگر برادران خود را گفتن بین گرمی کجا می مگر رو به همین سر فرد میشه با چار دانا خورما و با چار دانا نظامی بیزر ما اللہ سبحانه و تعالی میگه اینها خوشحال شدن که نشستن پشت سر رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم خلاف رسول الله و کرهوا یجاهدوا اموال و فی سبیل الله اینکه خیلی جهاد را ناپسند دانستند و دیگه تبلیغ هم کردند و گفتند لا تنفروا فی الحق نرید باب از بطن خود توی گرمای شدید بگو نار و جهنم اشد و هر را آتش جهنم شدید تره از نظر گرمی اگر اینا فهم می کردن این گرمی را تحمل می کردن از گرمی جهنم نجات می کردن لقان یفتون افسوس اینها فهم ندارن اگر اینها می فهمیدن تو نمی گفت اللہ کی فی الحر این انشاء به معنی خبره اینها گری میخندن کمی در دنیا و گریه میکنن زیاد در آخرت در آخرت همیشه گریه میکنن جزام به ما کانو یکشبون جزا داده میشون و جزام به ما کانو یکشبون اینا جزا داده میشون در جهنم به مقابل کشفهاشون فَإِنْ رَجَاكَ اللَّهُ لَا طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ آه وقتی شما غضره تبوک بر میگردی و میخواید به قصره دیگر بری اینا میان برای خوش آمد و اجازه میگیرن همراه بشن اینا بود شما این زمان با ما همراه نمیشن غزوه تبوک غزوه ای بود جهاد نشد یعنی جنگ نشد در آن غزوه لیکن منافق از کافر مشخص شد تمام سخن در همون معرکه غزوه تبوک هست و هرگز شما کتاب هم نمی کنید همراه با من دشمن با, با دشمن لن تقاتلو من عدب هرگز شما کتاب با دشمن نمی کنید با من همراه چرا؟ انکم ردیتم بالقود اول مرمه شما خوشحال شدید بنشستن نشستن اول به تبوک نامدید خوشحال شدید که نشستید پس بشینید همیشه با خالفین با اون آئی با اون زنانی که نشستند و مردانی بی خاطر عذر شما با همون بچه ها پیر مرده ها شله ها لنگه ها شما عذر ندارید که در میدان کتاب و من همراه بید فقدو مال خالفین معامله با منافقین بعد از مرد این معامله با منافقین قبل از مرد بود بخشش بخواهی یا نقایی نارا خدا نمی بخشد حالا وقتی این منافقین مردن نماز نخوان بر سر این عبدالله ابن عبی منافق مرد سرش به نام عبدالله مخلص پیغمبر علیه سلام را دعوت کرد که بیا پدر من مرده جنازه بید پیغمبر آمده، برای نماز دادن عبدالله ابن عبی حضرت عمر اعتراض یا رسول الله در سر منافق نماز بخند در کلان معرکه تمام خبائص آئے امورات دیکھتا پیغمبر علیہ و والسلام گفتن که خدای کریم من گفته در هفتاد مرتبه بخشش بخواهی من این را نمی بخشم من از هفتاد مرتبه بیشتر نمی باقی از محدثین اعتقاد دارن که پیغمبر نماز خان و این آیه نازل شد بعد میگن نه نماز خانده بود اراده خانده نماز را داشت که این آیه نازل شد در نماز نخواند البته حضرت عمر قبل از این نزول آیه اعتراض کرد این آیه بعد نازل شد بعد میگن نماز خان و آیه نازل شد و بعد میگن نه نماز نخوان در همین جر و بحث بودن که آیه نازل شد و حضرت عمر بعید شد لا تصلی علی احد منهم مات ابدا نماز نخانی بر هیچ کسی از اینا که میمیرن برای همیشه و هم سر قبر اینا نرون قیام نکن نیشی ولا تکم ملا قبری برای دفنش اونجا قیام هم نفرما چرا انهم کفروا بالله و رسولی و هم فاسقونین از کفر بالله و رسول کردند و مردن در حالی که فاسق بودن خارج از فرمان خدا بودن یعنی کافر بودن و فاسقون و هم کافرون اینها کافر بودن لا توجب که خوب مال دارن اولاد دارن تشکیلات امکانات دارن میگه در تعجب نه اندازت سرا اموالینا اولاد اللہ ارادہ کر دے کہ عذاب بنا دان عربا ایمانا در دنیا و جان آنها خارج بشه از بدن در حالی که آنها کافرن پتہ سکن قسم هم کافرون جلوتا اللہ تعالی میگه مال اولادی که من به اینها دادم برای عذاب که شب جان بدن بدون دنبال این مال زحمت بکشن و در نتیجه بمیرن و همه چیز را بگذارن هیچ فرصتی برای فکری برای تلاوتی برای نمازی برای عبادتی اینها ندارن بیس چار ساعت همه به دنبال بدو بدو یک میلیون ده میلیون صد میلیون میلیارد تا میلیارد هم که رسیده یک میلیارد دو میلیارد سه میلیارد چهار میلیارد ده میلیارد میلیارد دیر شده و هنوز آرام نداره الله تعالی میگه من اراده کردن کنار اینها را در جمعوری مال جان اینها را به حساب کنم چقدر اینها را تحمل میکنم انما یرید الله ان یعذبهم مالا در دنیا و جانان بر از بدن در حالی که کافرند بگذار ما که نکن ما القائدین ما با همین اینایی که از قائد اللہ تعالی این تمشکره بگذار ما را با همونایی که نشستن غایت بی همتی را دارن بی غیرتن خیلی بی غیرتن در نهایت یا بگیم بی نهایت اینا غیرت ندارن خوش دارن با زنان بشینم با بچه بشینم با پیر مردان آتوان ها بشینم ردو به ان یکونو مع الخوالف اینجا دی قرآن غایت بی غیرتی آنها را بیان کرد خوش, خوش دارن که باشن با آن زنان خانه نشی هر مجاهد به جمعر اینجا خانه ها زنان نشستن بچه ها نشستن اینا برم با زنان مجلس کنن چرا بی غیرتی یک مردی بره با زنها مجلس کنه بشه دور بره او زن باسه این در کمال بی غیرتی این حرمین خوش دارن که باشن با اون زنان خانه نشین هم مجلس و تو بی علا قلوبهم مور شده بر دلینا فهم لا یفقون فهم ندارن مردها در میدان نبرد جهاد میکنن یه بسنان هم نشیشن خیلی خشت این حرف قرآن داره بیان خوش دارم که باز انتقایت بی غیرتیه که باشن با خوالب با هم مجلس و تو به علا قلوبهم مور قده شده بردل اینها فهم لا یفقهون اینها تفکر ندارن اگین این خاطر بی غیرتی و بی عزتی خود را درک نمی مرد بدنش در میدان کشف و کار و جهاد و نبرد و علم و اینجا باز این کار زنانه تو خانه بشینند و حصه و داستان میگه اینها هم خوش دارن که دور بری زنان بشینند مجلس مجلس زنان اینها هم یک بشه بشینند حرفی بزنند و زنان بشنند کمال بی غیرتی همینه شعبت سبیان رغبت باطنان مرد نادان راهنی باشد نشان اثر مطوری چیزی نیست هرش باطن ماجرش خوالقی غیرتی ردو بین یکون مال خوالق و تو بین علا قلوبهم فهم لا یفقهون از این خاطر بی غیرتی و بی عزتی خود را نمیفهمند و میان اجازه میگیرن که بازنان بشینن لیکن الرسول والذین آمنوا معه پیغمبر اسلام اونها ایمان آوردن با او همه جهاد میکنن با جان و مال در میدان آینده لهم الخیرات برای عرب اونها که اطراف مدینه ساکن بودن اطراف مدینه ساکن بودن بعد آمدند و اجازه گرفتند و بعد آمدند و اجازه نگرفتند تعداد فقرا آمدن یا رسول الله وسیله نداری بس ما این اگر هر سطوری مالی متاعی بدهی تو اللہ پیغمبر خدا فرمون من هم ندارم جال معذرون من الاراب آمدن بهانه کنندگان از آراب فایده صدا دشوت برای آنها و نشستن آنهایی که کذب الله و رسوله در اظهار ایمان دروغ به خدا و رسول گفته بودن اصلا کسم دوم نه آمدن اصلا میرا اجازه هم نه میرسد آنهایی را که کف کردن از این منافقین عذاب علیم میرسد خب حالا استثناء شد که در این تبوک باید همه بیاد تبوک بس اعلان عمومی بود نفیر عامه بود و رسول علیه السلام دستور داد که هر که مؤمن است باید با سامان و امکانات خودش در این غزب شریک بشه آراب یکی ده آمده ادازه گرفته یکی اصلا نامده که کافر بود اصلا دروغ گفته بودن به خدا و رسول در اظهار ایمان الله تعالی برای ضعفا سخت برای مریضا سخت شد الله تعالی فرمود لیس علی و ولا علی المرضى بر ضعیفان معذوری و نه بر مریضان و نه بر آنهایی که نمی بیابند آن مالی را که انفاق کنند در جهاد حرجی بر این چه گروه نیست زعفا مردا و اون فقرائی که لا یدیدون ما ینفقون نمیابند که در جهان خرج کنن نه سواری دارن نه نه سامانی دارن نه توشهی دارن و این مساکین هم گناهی نیست حرجی نیست لیکن بیشک که سهول الله در این شهر نصیحت کنن برای خدا یعنی مسئله توحید را بیان کنن نصیحت کنن برای رسول یعنی اتباع سنت پیغمبر اینا تبلیغ کنن فقرا اگر قدرت جهاد ندارد قدرت تبلیغ دارد نسعو الله مسئله توحید را بیان کنن نسهو بدل رسولی مسئله سنت را بیان کنن سنن پیغمبر را در میان مردم رایش کنن نیست بر چنین کارانی هیچ راه ملامت و عتاب و زجر اللہ غفور رحیم است این را که توانائی ندارن ثواب سیاد در خانه میداد و خصوصا نیست بر گناه و حرجی بر آن دسته ای که هنگامی آمدن اذا ما اتوک ما زاده هنگامی که به خدمت شما آمده پیغمبر تا شما آنها را سوار کنید و ببرید به جبهه مال و آنها را به آنها مال بدید سواری بدید تو قلت شما در جواب آنها درخواست آنها گفتید لا اجد ما کم علیه من پیغمبر هم یک شطوری گاوی اصلی غلاقی نمیابم که شما را بران سوار کنم و تولو اینا به مقصد نرسیدن جواب منفی اینها را رسید باز گشتن از مجلس پیغمبر و چشم آنها عشق میدید و آین هم تفید و جاری بود از عشق به خاطر این عشق گریه میکردن حسنا الله یجدو من مغموم بودن که نمیابن اون مالی را و امکاناتی را در راه خدا خلص کنن و بجهاد برن اینها انسانهای عاشق جهاد لیکن بساعت ندارد انما السبیل راه ملامت بر آنهایی که اجازه میگیرند در حالی که خودشان غنیان با وجود اهل سامان و قوتن بی غیرتن خوش دارن که باشن با زنان خانه نشین خوالب زنان خانه نشین و مرد الله بردل اینها پس اینها نمیدانند بی غیرتی خود را و بی عزتی خود را نگم بازنان میشینن هم مجلس شب رو جنان مجلس هم نیندن از که موه خورده دل اینها بی غیرتی و بی عزتی خود را نمیدانند اخو اللہ تعالی میگه یا تدرون الیکم اذا رجعتم الیهم اینو اوترم مطرح میکنم به دربار شما وقت شما برمیگردیم یه پیش اینا قول بگو پیغمبر من لا تدیرو ایچ عذری مطرح نکنید هرگز باور نداریم برای شما هر عذری شما پیش کنید ما عذر شما را قبول نداریم چرا قد نبان الله من اخبارکم اللہ تعالی ما خبر کرده از اسرار و اخبار شما حالات شما لا تا عذرها شما پوچن هیچ عذر مطرح نکنید لا تعتذروا شما باور ندارید خیر در آینده اگر شما خوب باشید و خوب خدا و مؤمنین و همه شما را ببینه هم اللہ تعالی عمل شما را در آتی رسول او نیبیند عمل شما را با شما ارزاد آدمی شوید به طرف عالم الغیب و سعاد خدا به خدا شما ارزاد آدمی شوید پس خدا شما را خبر می کند که شما عمل کرده اید اللہ تعالی میگه اینها حتما قسم خورند وقتی شما از تبوک گردید تا شما از آنها خوشحال قسم میخورم به خدا برای شما وقت شما برمیگردی به طرف آنها به مدینه میرسید هدف قسم چیه لطور جوان هم شما اعراض کنید و ملامت نکنید من هم میگم فعاردو انهم شما از ملامت اینها اعراض کنید اینا را ملامت نکنید اعراض کنید چرا؟ انهم رجسون و خب پلیدن چرا با پلیدها حرف سبحان الله اینا کثیبا حمیدا نجسا انهم رجسون اینها قلیدن و مأواهم جهنم جاینها هم جهنم است جزا بما کانو یکسبون جزا داده شوند یعنی به کفر یحلقون یعنی لکم لترضانهم قسم های بسیار طیب بخدا قسم پیغمبر ما اشتیاق داشتیم ولی بله فرصت نداشتیم والله بالله خدا تر شاید ما حاضر بودی اللہ تعالی میگه قسم های طویل عریض میکنم برای شما لترضانهم تا شما ای پیغمبر و مومنین از آنها خوشنود بشید اگر شما خوشنود بشوید از آنها تو پس خدا هرگز خوشنود نیست از این فاسقین خوشنودی شما چه سودی داره شما خوشحال بشید خوشنود بشید از آنها تو خوشنودی شما هیچ سودی ندارد چرا که فإن الله لا یردان القوم الفاسقین اللہ تعالی خوشنود نیست از های فاسق و فاجر آراب را دو دسته کرد یک دسته خیلی نفاق سختی دارن یک دسته بهتر الاراب و شد و نفاقا و ادر الله یعلمو حدود ما انزل الله آراب شدیدن از نظر کفر از نظر نفاق و خیلی ملائکن که ندانن حدود ما انزل الله علی رسولی از قوانین شهری چون عرب علم ندارن لحظا کفر نماند نفاق اینها شدیده و خیلی لائقن که حدود خدا را ندانند و اکثر الله یعلم حدود ما انزل الله حدود مغراتی را که خدا نازل کرده بر رسولش الله علیم و حکیم است الله علیم و حکیم مطلع بر جمیع امور مناسب حکمت سزا میدن مرض سوم ای منافقین بخل و من العرب من یتخذو بعض از عرب کسانی هستند که قرار میدن آن را که انفاق میکنن یک تاوانی همین چیز را که مجبور انفاق کنن اینه یک تاوانی فکر میکنن یک مالیاتی فکرش میکنن و انتظار دارم برای شما دوائر مصیبت را همیشه در فکر که شما یک مصیبتی بیاد برسد شما مومنی اللہ تعالی میگه نفرین بدوائی علیهم دائرت السو دائره چیزی که میگرده نی دائره بلا برتر اینها دور میزنه همیشه دور میزنه و میخوره اینها والله سمیون اللہ تعالی میشنود اقوال آنها را علیم به اقوال خب این بشارت و مده مؤمنین و من الاعراب و بعض از اعراب کسانی هستند که ایمان درستی دارن به خدا مثل جوهنه و مسینه و به روز آخرت و قرار داده ام که خرج می کنن ذریع قرب اند الله و ذریع دعای رسول که خرج می کنن که به نزد خدا برن نزدیک میشن و دیگه حس میکنن که پیغمبر من شما میارن هدیه تقدیم میکنن پیش پیغمبر پیغمبر شروع میکنه دعا انسان اگر میخواهد که کسی برای او دعا کند زمینه دعا را فراهم کنه. زمینه دعا خدمتی بکنه. سخنی خدمتی خب زمینه دعا فراهم خود به خود دعا میاد بدون که او بگه برای من دعا کن زمینه دعا را فراهم الله تعالی میگه این آرا این انفاق را که میکنن میخوان خود را به خدا نزدیک کنن هدف قرب خدا را و رضا خدا را دارن یعنی که خاطر خدا میدن و دیگر هدف اینه که سلامات رسول اینا میارن میدن تا که پیغمبر برایشون دعا کنن بعضی از عرب کسانی هستند که ایمان دارند به خدا و روز آخرت و قرار میدن آنچرا که انفاق میکنند قربات عند الله ذریعه قرب نزد خدا و ذریعه دعای رسول الا ان قربت لهم خبردار این صدقاتی که اینها دارن میکنند ذریعه قرب آناست سیدخلهم الله فی رحمتی داخل دینا اللہ تعالی در خاصش بشارت قسم اول کلمه گویان یعنی صحابه السابقون الاولون اونهایی که ثابت بودن در هر امر خوب ثابت بودن هر کار اونها اول بودن این امت در ایمان این آنهایی که ثابت بودن در هر کار خیر و اول بودن از این امت از مهاجرین و انصار و آنهایی که اتباع کردن به احسان مهاجرین و انصار را آنهایی که اتباع کردن مهاجرین و انصار بعد از فتح مکد دیگه هجرت مهاجر و انصاری نبود این اینهایی که بعد از فتح ایمان آوردن والذین اتبعوهم به احسان است امیر معاویه است ابو سفیان است حضرت عباس است اینها که اتباع احسان کردن خبر این مبتدا السابقون الاولون من المهاجرین من الانصار والذین اتبعوهم به احسان تا قیامت متبع مهاجر و انصار رضی الله عنهم خبر اول خدا دانها راضی این جنت روحانی است و رضوان و آنها از خدا راضی این جنت جسمانی آماده کرده بر آنها باغای دارید زیران و نهرها جنت جسمانی و بشارت خاتم علی ایمان خالدین فیها ابدا ذالک و ذالک الفوز العظیم از کامیابی بزرگ جنت جسمانی و روحانی رضی اللہ عنہ جنت روحانی روح خوش میشه وقتی رب راضیه روح خوشه ذهب مال جنت مهاجر یا انصار یا تابع مهاجر و آی آنهایی که مهاجر و انصار را خاطر و مرتد میدن خالی من عرش محفوظ میدن خدا هم عالم یارا بیان اللہ سبحانه و تعالی صحابه را مهاجرین انصار را معیار اجمال کرد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ فقد اهتدوا اگر شما ایمان آوردی مثل ایمان صحابه اگر این هم مثل شما ایمان آوردن کامیابا و اللہ تعالی اینجا میگه ملاک ایمان دخول جنت یا به سابقون الابدلون من و والانصار یا به تابعین هم که از مهاجرین و انصار اتباع کرد والذین اتبعوهم بقیه امت تا قیامت اینها اللہ از اینها راضیه و جنت برای اینها آماده کرد مخالف مهاجر و انصار جنت را نخواهد دید و به رضای خدا نخواهد رسید چرا آنها استاز ایمان آنها، آنها، اخلاق آنها از پیغمبر حاصل شده لذا پیرو آنها چون در دنیا افتاد اونها شدن بعد از رسول پاک صلی اللہ تا قیامت فضای خدا و جنت و من من حالکم دوم کلمه بود کلمه بود دوم مردود این کلمه بوی اول مقبول صحابه بودن و یا خلال کلمه بویان مردود که منافقه و از آنهای که ولهاش شما هستند از آراب منافق هست و من حالکم من الاراب منافقانی هستند و از اهل مدینه در خود مدینه طیبه هم منافقانی هستند مردو علی النفاق مردو علی النفاق من لجو و سمر خوب لج کردند استمرار دارم بر نفاق غادر لجو جند و نفاقشون مرد نفاقشون مرموزه که لا هم شما ای پیغمبر با وجود فراست نبوی شما هم آنها را لیکن نه آنو نه عالمو من, من خدا آنها را میدان ما میدانی ما نارا پیغمبر شما نمیدانی من اینها را عذاب میدم دو مرتبه یکی نفاق آنها را ظاهر میکنم یکی در آخرت به سزای نفاق اینها را میدست ثم يردون الى عذاب عظیم بعد اینها رد کرده میشون به طرف عذاب و وآخرون اعترفوا بذنوبهم این گروه سوم که گناه و نیکی جمع کردن و قوم آخرون این آخرون صفت موصوفش قوم اعتراف به گناه خود کردن در جنگ تبوک سه صحابه بغیر عذر ماند اللہ تعالی حال آنها را بیان کرد و صحابه ستا نبودن بیشتر صحابه در غزوه خود رکن بدون عذر و بحانه ماندن وقت پیغمبر علیه علیه آمد دو دستش بهانه و عذر و قسم و هیچ چیزی گفتم بدون عذر مانده لبابا و جماعت لبابا ابو لبابا اینها خود را به ستونهای مسجد بشتن که ما در این غزبه نتانستیم بریم به خاطر ندامت و پشیمانی خود را به ستون مسجد النبی بستند یا اینجا ما میمیریم یا اینکه خدا ما را میبخشید خب رسول خدا ما را خلاص کرد اینا خود را به ستون بستند اشفاده کرد اینا توبه شروع خودش و آنها توبه آنها مؤخر شد تا پنجه هم یکی مرارا ابن ربی خاب ابن مالک هلال ابن امیه و آخرون مرجون امر الله خب قوم آخرون که اعتراف به گناه خود کردند که به تبوک نردتن حالا اینها مخلوط کردن عمل صالح و آخر سی آخر غیر صالح اون ندامت هست حاضری در غضبات غیر از سبوک هست عمل صالحانه و آخر سی تخلف از بدون اوست اصلا الله ان یتوب علیهم امید است که خدا رجوع کند بر سر اینها که لبابا و جماعت رب لبابا بودن که خود را بسته بودن خدا توبه اینها را زود ان الله غفور رحیم الله تعالی بخشنده است برای توبه کنندگان مهربان از جنت هم برای اینها دستور اینه که پیغمبر شما از اموال اینا صدقه بگیرید و اینها را تفیق کنید فاخذ ثلث اموالهم وتصدق بها یک سوم مال اینها را پیغمبر در راه خدا تصدق توبه اینها زود پذیرفته شد این خاطر خود من اموالهم صدقتا بردار از اموال اینها صدقه تطهیر کن آنها را ای پیغمبر از گناه صدقه گناه انسان را صاف کن غضب رب را خاموش کن خود من اموالهم صدقتا تطهیرهم بردار از اموالنا صدقه و تطهیر کن آنها را ظلمت و قدورتی که در دل ایران نشسته و مرا پاک کن و معنی لغوی صلات به معنی دعا ہے اینجا به معنی لغوی ہے صلی علیہم دعا کن برائینا علا به معنی لهم ہے ان صلاتک سکن لهم دعای شما اینجا صلات به معنی دعا ہے معنی لغوی استعمال شده دعای شما پیغمبر سبب آرامی دل ایناست دل اینها آرام میگیره شما وقت دعا کنید الله سمیع است اعتراف گناهگاران را میشنود علیم ندامت آنها را که درونش ندامت چیز درونیه اون هم میداند ترغیب توبه علم یعلم مگرین اینها نمیدانند که ان الله یقبل التوبه الله است که توبه میپذیرد از بندگان و شدقات را هم الله تعالی قبول میکند و پیغمبر در آنها هیچ اختیاری ندارد و پیغمبر در آنها هیچ در تکلیش توبه و در قبولی صدقات پیغمبر هیچ نقشی ندارد و ان الله هو التواب الرحیم و به تحقیق الله سبحانه و تعالی مگر نمیدانند که الله او توبه پذیر است مهربان است در قبول صدقه و در امر دادن صدقه خب ترهیب دنیویه قل اعملو عمل کنید شما عمل خیر میبیند الله تعالی عمل عملکم عمل خیر شما را رسولش میبیند و خب مؤمنون هم میبینند عمل خیر شما را شما چرا خیر انجام میدید و با شما ارجاع داده میشوید به طرف عالم غیب و شهاده از عالم غیب و شهاده شما را خبر میداد به آنچه شما عمل کرده این همون عبودن که خود را بستن و دستور داده شد که از اموال اینها صدقه بگیرید یک سفر مال را پیغمبر مال اینها در راه خدا انفاق کرد صدقه تاثیر بسیار بزرگی دارد در عفو گناه و در عفو گناه و در قبولی طاعات این خاطر الله سبحانه و تعالی اول از آنها صدقه گرفت و بعد تو اسم عمل کنید خدا عمل شما را در آتیه میبینه مومنین و پیغمبر هم میبینه خب این گروه دوم از زمینایی که عمل صالح و غیر صالح انجام دادن یعنی آنهایی که عمل خیر و شر انجام دادن تو گروه شدن یکی توبهشون زود پذیرفته شد و دیگری توبهشون مؤخر شد و قوم دیگر که مرجون به معنی مؤخرون مؤخر کرده شدن به خاطر حکم خدا به خاطر حکم خدا یا خدا اینها را عذاب میداد یا بر اینها رجوع میکند به خاطر اخلاص الله علیم حکیم الله علیم حکیم هست از احوال و اوضاع اینها اطلاع دارد خب از اینجا زجر برای منافقین در بیان مسجد شرار صحبت است أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا فرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل پیغمبر علیہ السلام والسلام ہنگامی کے برای تبوک تجهیزات آمادگی کردن تعدادی از باشندگان محله قبا قبا محلش از مدین منوره الان که بستن یکی قدیم جدا بوده پیغمبر علیه السلام در همین مسیره به طرف مکه مکرمه جنوب مدینه جای روزه رسول علیه السلام مسجد کبا که نماز صبح اونجا بخانه برای اشراق به مسجد قبا پیاده انسان میتونه بیان برسید این مسجد قبا یک محله بود جداگانه از مدینه طیبه از یسرب محله قبا این همه محدوده را یسرب گفتن دیگه محله محله بود این شهر باستانی و چیزی نبود پیغمبر علیه السلام اول در همین محله قبا تشریف آوردند چند مدتی اینجا ماندن و بعد از اینجا با یک تشریفات خاص مومنین پیغمبر را تا مدینه منوره بردن که یشرب گفته میشه اهل قبا مسجد قبا را اساس گذاشتن قبا اینجا مسلمان های زیادی بودن در محله قبا تعدادی از منافقین اینجا ساکن بودن آمدند و گفتند مسجد کوچک میشه مسجد کبا همه مردم در فصل سردی و گرمی برایشون اونجا حرکه شما اجازه بدید ما اینجا یک مسجدی درست کنیم تقریبا من جایشه ندیدم میگن در نزدیکی مسجد کبا اونجا اینها خواستن که مسجدی درست کنند پیغمبر علیه السلام هم تایید کرد و موقعات گفتن شما در مسجد بیاید نمازی بخوانید تا دیگه مردم هم متبرک بشه اون مردم هم بیا نماز خود پیغمبر علیه فرمودن خوبه سبب دستوری که این منافقین داشتند و برنامه زیرزمینی اینها به وقت شخصی به نام ابو عامر الراهب ابو عامر نصرانی بود و این خیلی دسیسه کرد و این میخواست بر علیه پیغمبر روم آماده کنه ایران آماده کنه و لذا اینجا دسیسه کاری کنه در داخل کتنگری کنه برای لیکن محل کتنه به نام مسجد این مسجد را دستور تعمیر داد که دیگه محل تجمع منافقین اینجا بشه و رفت و آمد و مشوره و او هم دعوی بیاید اینجا و در همین مسجد و خلاصه اینجا ملاقات داشته باشه و برنامه ریزی کنند که الله سبحانه و تعالی حضرت شما آرا برای پیغمبر بازگو کرد لحاظ پیغمبر علیه السلام که برگشت دستور تخریب این داده شد تا همین زودان میگن که والدانی بوده دیگه نمیدن والذین اتخذوا مسجدا آنهایی که اتخاذ کردن مسجدی را برای ضرر دادن هدف اول مسجد ضراران برای ضرر دادن مؤمنین و کفران برای اینکه کفر کردن واسطه کفر نفاق و تفریقان و برای جدا کردن بین مؤمنین دسته مؤمنین را دو قسمت کنند مقتدیان مسجد کبارا دو قسمت کنند برای تفریق بین المؤمنین و دیگه هدف مسجد را ساختن سادن کمینگاهی برای که لمن حارب الله و رسول ابو عامر راهب که محاربه با خدا و رسول کردن کرده وقتی مسجد شما تخریب میکنید قسم میخورن لا یحلکن به بچه بنای مسجد اینها قسم میخورن که ما اراده جز خیر و خسرات دیگه نداشتیم یعنی آسایش و گنجایش برای مومین حسنائی نے هم آسایش بشه هم گنجایش بشه مسجد قبا مسجد بزرگی نیست امروز هم که مسجد بزرگی نیست که دنیا ترحیل کرده کنار مسجد قبا یک قبرستان خیلی ہے تو یک دیواری خب، هیچ کس نمیدانست این قبرها مالکی کنار مسجد قبا اونجا دیگه تجلیل چیزی ندارن که خیلی کهنه و فرسوده بودن بود یک چاردیواری پر از کبره هر کسی را رو پرسیدن گفته نیگن من چیه اونجا مگر میگن از بد که از کبر برستن بدش میگن تا بپرسه کبر لکیه داد یاد اور این کو این کبرها رہا مال مشرقین اللہ مسجد قبا برای اشراک حاجی ہوگی از مسجد النبی عموما حاجی ها که میل کنن برای اشراک میان پیغمبر و صحابه آمدن خلاصا قسم های بزرگی خورن که ما اراده ای از ساخت مسجد نداشتیم غیر از حسنا حسنا چیه آسائش و گنجائش برای مومنی تردید ربانی اللہ شاہدی میده که اینها دروغ میگن اللہ شاہدی میده که دروغ میگن اینها برای زراران و کفران و تطریقان و ارسادان این مسجد را ساختن که کمینگاهی باشد برای اون و محل تجمع منافقین و مشوره آنها و آنها و خلاصه به این خاطر خدا شاهدین لیلت دروغ میگن و مسجد زرار ضرر دادن مسلمان ها بوده کفر بالله بوده تفریق بین مؤمنین بوده و دای برای خارجین اصحاب نصفه چه؟ اصحاب نصفه نه نه مسجد اصحاب کجا اصحاب برای زیمان رفتن این همون منافقان مرموسی بودن این چیزی که خدای اساس داره لا تکن چه خب اقبام منافق در لیست مومنه مگر چرا منافق اینجا در لیست طلبان خبر نداری مگر ما همه از روز اول فریاد میکنیم که بابا منافق در لیست مومنین بودن کلمه میخاندن مسجد می آمدن نماز میخاندن جایی که امید غنیمتی بود تو جبهه شریک می شدن که در دنیا این الله تعالی که در نفاقانه را داره چنان منافقان مربوطی بودند که حتی خود پیغمبر در مدینه منافره نمیشناختن آنها مرد ولا نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرته منافق در لیست مؤمن بودن حکم مؤمن داشت. لا تقوم برای نماز حق نداری قیام کنی خدا مؤمن دانست همین اینا قسم میخورن که هدف دیگه نداشتیم الله تعالی میگه خدا شاهد این دروغ میگن این زراران و کفران و تفریقان و ارسادان این هستند لا تقوم فیه ابدا اصلا پر اینجا قیام نکن البته اون مسجدی که اساس او رو تقوا گذاشته شده که مسجد کبا یا مسجد النبی چون در تعیین این مسجد که اصلا تقوا مفسرین اختلاف دارند وقتی میگه این مسجد مسجد است اولین مسجدی که پیغمبر علیه السلام اینجا آمده قیام کرده مدتی بعد از این محل رفته در اونجا که مسجد و نبی تعمیر شده البته اون مسجدی که اساس او بنیاد او گذاشته شده روی تقوا از روز اول حق که شما قیام کنید در آن مسجد برای نماز در این مسجد قبا مردانی هستند دوست دارند که پاک بمانند بعضی میگن که این چیه دوستی اینا یهودی ها استنجاب میزدن صحابه با سنگ و این چیزها و مسجد قبایی ها با آب هم استنجا میزدن اینطور شان رسول عرب بیان میکنن لیکن اینجا ما خیلی مانا را وسیع میگیریم در این مسجد که اساسش روی تقوا هست حق داره شما قیام کنید نماز بخانید که در این مسجد مردانی هستن فضیلت این مسجد قبا که دوست دارن پاکی را که از گناه پاک نمانند و استنجا و طهارت را خیلی دوست دارن والله یحب المطهرین الله تعالی پاکان را دوست دارد آنها که از کفر و شرک و گناه اجتناب میکنند و تهارت میکنن و نماز میخوانند خدا این متحکرین را دوست دارد حالا فضیلت مسجد قبا من اسس بنیانه علا تقوی من الله و رسوان خیر آیا اینجا بعد از فا لفظ بنا را مقدر کنیم آیا بنای آن کسی یا آن کسانی که اساس گذاشتن ساختمان خود را یعنی امارت مسجد را روی تقوا من الله خوف من الله داشتن و رزوان بهتر یا بنای آنهایی که اساس گذاشتن بنیان خود را ساختمان خود را اساس گذاشتن الا شفا ظروف حال در کناره اون سیل بور که مائل مشرف بر سکوت حارم به معنی حائل اینجا قلب شده مائل هست پس افته این ساختمان با اون بانی خودش در آتش جهنم سیل حالا کسی بیا ساختمان خود را روی کنار اون سیل برد بسازه خب وقتی باران می میباره سیل می آید از پایین دیگه نمی برمی، ای به قصد اتمی افته پس این تشبیه می داد الله سبحانه و تعالی ساختمان آنها در کنار جهنم ساخته شده و آنها با, با ساختمان خود توی جهنم می تشبیه بهتر است یا بنای آن کسانی که اساس گذاشتن بنیانه اون ساختمان خود را شفا بر کنار اون سیلبر جروف همون کرودک را میگن که هارن یعنی مائل برای افتاده یک به اصطلاح سیل بردی مضبوطه یکی اینه که از زیر آب برده و خالی فقط مایل که یک دفعه دیگر آب بیاید ای سقوط میکنه کسی که بنیان خود را ساختمان خود را در کنار در کنار اون سیل برد که مائل برای افتادن حارم به معنی مشرفون علی سکوت تو فنها همین ساختمان افته بهی با اون بنا کننده خودش فی نار جهنم یعنی این ساختمان اینها در کنار جهنم ساخته شده میفته در آخر توی نا آتش جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی راهنمایی نمی کند یعنی به مقصد نمی رساند قوم های ظالم اللہ الله تعالی حسرت این ساختمان را بیان می کند لا یزال بنیانهم همیشه میماند ساختمان آنها اون ساختمانی که بنا و ساختن دوران همیشه ماند ریبتن یک حسرتی در دل همیشه حسرت این را میکنند الا ان تقطع قلوبهم مگر اینکه پاره بشود دل آنها دل آنها قطعه قطعه بشه الا ان تقطع قلوبهم دل آنها که محل ارمان است حسرت است والله علیم حکیم الله تعالی علیم حالات آنها را میداند حکیم مناسب اونها را مجازات این ساختمان همیشه یک حسرتی بود در دل این یک یک یک پوچی برای این که ما را از قرآن و تدبر قرآن منحرف کنه هر کس این کار را کرده جروب اونجا سیابانی که این برجای امریکا نامش جروب ہے اون کلمه انگلیسیه این کلمه عربیه این جروب معنی امونه که ما در فارسی چی بردش میگن اون برده، و هیچ کاری به اون نداره قرآن عظیم و شان آمده است که مفهوم بشه و این به اجماع مفسرین و چیزها راجع به همون مسجد زرار الله تعالی دارد او را تردید می کند ساختمان اینها که اینها ساختن همیشه حسرتی هست در دل آنها مگر اینکه دل آنها پاره بشه وقتی دل آنها پاره بشه دیگر دمه فکرها به فکر نیست یعنی تا دم مرد اینها که این خیلی چیز بزرگی برنامه ریزی بزرگی شده بود اولا تایید شد از پیغمبر پیغمبر که غیبدار نیست بعد خدای عزوجل راز را را پاش کرد حالا ما طور میتونیم این آیه را بخانیم که این برجه های امریکا هم همیشه حسرتی در دل آنها همیشه مگر بسوزن این یهودی ها و نصرانی ها بخاطر این برجه همیشه میسوزن تنها یک برجه نه اون منطقه کلن ویران شد این برزه ها با این آتش مهین اونجا هیچ چیز نگذاشت صد روز تمام این آتش اونجا سو، سماه تمام بعد از سماه دیگه این آتش خاموش شد تا سماه تمام این آتش سو این آتش روزی اونجا ادامه داشت که آهن آو تمام این چیزها پول شدن دیگه تا سماه سوخت و تا یک سال اون خاکہ و خاک تلاش ہر انہوں نے کہتا سبحان اللہ نہیں کہ لا یزال بنیانهم الذی بنو ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم اللہ تعالی حالات و انار میدان حکیم از در در موقع و بوقت و آنها را مجازات خواهد کرد بشارت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشارته الله تعالی خرید از مؤمنین بای مومن الله مشتریه الله چه چیز خرید از مؤمنین جان آنها را نبی اول و مال آنها را نبی دوم به مقابل این با بر ثمن داخل شده که به آنها جنت میده ثمن جنته قتال میکنن مومنین در راه خدا پس میکشن گاهی دشمنان خدا را و یقتلون و گاهی خودشان کشته میشن وعده هست بر خدا وعده حقی وعدا علی حقا و حقا این وعدا و حقا مفعول مطلق است خدا وعده کرده و حق گفته است در تورات و انجیل و قرآن که مجاهد را من در جنت میدارم و چه کسی ایفا ترش وفا ترش با وفا ترش به عهد خودش از خدا این اوفایش تفصیله ومن اوفا بعهدی من الله چه کسی وفاتر هست به عهدهای خودش از خدا خدا از همه بیشتر عهدها را ایفا میکنه پس خوشحال باشید به معامله ای مؤمنین که شما اون معامله را با خدا انجام دارید پس تنشیر وجوده اکم الذی بایاتم به خوشحال باشید به اون معامله و سودایی که شما معامله سودا را با خدا انجام دارید و ذالک هو الفوز العظیم این است کامیابی بسیار بزرگ خلاص صفات مؤمنین را بیان میکند علاوه اوصاف مؤمنین این است الطائبون اور آئی کی رجوع میکنند به طرف خدا العابدون خدا را فقط عبادت میکنن آنها که خدا را تنها ستایش میکنن آنهایی که روزه میگیرند یا در جهاد سفر میکنند. سائحون دو معنی دارند روزه میگیرن یا در جهان سفر میکنن الراقعون آنهایی که تنها برای خدا رکوع میکنن الساجدون آنهایی که تنها خدا را سجده میکنن الامرون بالمعروف امر به معروف میکنن آنهایی که ناهون عن المنکر نهی از منکر میکنن آنهایی که حفاظت میکنن حدود الهی را یعنی احکام الهی را حفاظت میکنن حق حدود نمیکنن و بشر المؤمنین و بشارت بده این چنین مؤمنین این صفات را سباران هستن سر برای میکنن آن مجاهدین این چنینن کلابه این صفات که جهاد را در آنها این صفات هستن خلاصا با دیها دعا کردن برای کفار و مشرکین که شبان جانها بودن الله سبحانه و تعالی غدغن حق نداری آمرزش برای کافر و مشرک از من خدا بخواهد ما کان للنبی والذین آمنوا چون جایز نیست برای نبی و هاي که ایمان آوردن که آمرزش بخواهند برای شرک کنندگان اگر چه باشد اون شرک کنندگان صاحبان رشته آنها بعد از این کتاب این شد برای آنها که اینها اصحاب جهنم هست یعنی اگر کسی بر حال کفر و شرک مرد دازه بخشش برای او در دنیا و آخرت جایز نشده برای کافر مخشش خواستن مخبرت خواستن گناه برای مشرک اون هم طبیعی شد که اینها به حال کفر و شرک مردن خلاصہ این جواب وما کان استغفار ابراہیم لعبی الا موعدت وعدا ایاہو جواب ایک سال مقدر ہے خب ابراهیم برای پدر مشرک کے خودش بخشش خواسته تو اللہ تعالی میگه اون بخشش ابراهیم قبل از مرگ سأستغفر لك ربی فلما تبین له وقت حضرت ابراهیم متوجه شد که آذر بر حکمون بلا حضرت ابراهیم از دعا از آموزش گذاشت قبل از نبوده طلب بخشش ابراهیم برای پدرش مگر از یک وعده ای که اون وعده را کرده بود واقع کرد استغفر لك ربی انه کان بی حفیا این وعده بود فلما تبین له وقت واضح شد برای حضرت ابراهیم که انه ادب لله او دشمن برای خدا تبر منه از او بیزار چرا که ان ابراهیم وقتی دعا کرد علت وعده لعباهم خیلی نرم دل بود حضرت ابراهیم حلیم و تحمل می کرد پدر او را ترنی نیملیا حضرت بر موسی استغفر لك ربی انه قال لی حسیا من برای تو از پروردگارم بخشش میخوام رب نسود من خیلی مهربان است لیکن بخشش ابراهیم هیچ سودی نکرد برای پدرش هیچ سودی نکرد فلما تبینا برای حضرت ابراهیم واضح شد که او دشمن خدا هست به حال کفر و شرک مرده تقرر منه از طرف استغفار بیزار شد یعنی ترک کرد استغفار و این استغفاری که کرد ابراهیم بخاطرین که الله حلیم است ما کان الله ليضل قوما بعد اذ حداهم حتى يبين لهم ما تقول خب قبل از علم این که خدا مضمون کند استغفار را بسیار مؤمنین استغفار خواست برای مردگان پیغمبر علیه والسلام گفت من از هفتاد مرتبه بیشتر هم برای اینا بخشش میخوام تو الله تعالی آیه را نازل کرد که حق نداری شما بخشش بخوای پس اون بخششی که قبل از ورودی این آیه شده اونا چی؟ ما را خدا برای اون بخشش ها که برای کفار و مشکین خاصه مجازات میکنه الله تعالی میگه خدا هیچ کسی را مجازات قبل از اطلاع نمیکنه قبل شما اطلاع نبودید بخشش خواستید الان که اطلاع شدید بخشش نخواهید که مجازات کنید نیست خدا که گمراه کند قومی را بعد از این کانها را هدایت کرده حتی که بیان کند برای آنها آن مسائلی را که اونها اجتناب کنند پس اون استقبارهای قبل از نزول آیا معافند ان الله بكل شيء عليم الله تعالى نسبت به هر شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض بيان تاکید نه خب شما بخشش نخواهید برای چی خب حاکم مطلق به شما دستور داده دیگه برای چی یعنی چی به تحقیق برای خدا ان الله یقینا خدا الله به او اختصاص دارد حکومت آسمان ها و زمین او حاکم مطلقه شما را دستور داد که بخشش نخواهید نخواهید یوهی و یومیت او جان میده و جان میگیره و ما لکم من دون الله و ولی ولا نصیر نیست برای شما غیر از خدا هیچ کارسازی هیچ مددگاری کارساز و مددگار شما بشما دستور داده برای کافرها که دشمن من از من بخشش نخواهید او کارساز شما او ولی امر شما ہے او نصیر شما ہے شما باید از او اطاعت کرو او جان میده جان میگیره او حاکمیت مطلقه داره ظاهر دستوری که به شما میده ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین جز اطاعت شما دیگه راهی نداری باید اطاعت کنی بشارت هست برای مجاهدین تبوک لقد طاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رجوع خاصی کرده الله تعالی بر نبی ای ادام توبتو این یک رجوع رجوع خاص رجوع خاصی کرده الله تعالی بر نبی در نبوت و امامت جهاد و بر مهاجرین و انصار اون مهاجران و انصاری که اتباع کردن اون پیغمبر را فی ساعت الاسرت در ساعت بسیار مشکل ساعت اسره، جیش اسرای نمیگن که مسافت بسیار طولانی و موسم بسیار گرمی خدا به طور ویژه اینها رسول کرده یعنی رحمتهای خاصه ای ادام توبت این پیغمبر را اون مهاجرون انصاری که اتباع کردن اون پیغمبر را در ساعت بسیار مشکل اون هم من بعد ما قال یسیق قلوب فریق منون بعد از اینکه نزدیک بود کج بشود های یک جماعت از اینها دلهای یک جماعت از اینها ثم تاب علیهم خدا به آنها رجوع کرد یعنی آنها را نگذاشت که دلشون کج بشن و پیغمبر همراهی نکنن چرا که الله نسبت به این بندگان خودش بسیار مهربان است شفیق است رؤوف و رحیمه رعوف رافتش بیشتر از رحیم این ساعت اسرا یہ حال ہو کہ غزوہ تبوک کان الرجلان یقتسمان چرا ایش الاسرین میگن خیلی گرسنگی بود دو مرد یک خرما را بین خود تقسیم میکرد یعنی یک خرما را نصف میکردن یک مجاہد نصف خرما نصف دیگر والعشرة یعتقبون البعیر الواحد ده نفر یک شطوری داشت نوبتی سوار بشه حالا از اینجا تا یک دو کیلومتر یکی سوار میشه حالا فرق کنید دو کیلومتر حالا پنج کیلومتر یکی سوار میشد پنج کیلومتر دیگری سوار میشد بعد از چقدر کیلومتر نوبتی دیگری برمیگشت خیلی فشار سبحان الله والعشرة یعتقبون بعیرا واحدا ده نفر نوبتی شکلی را سوار میشدن و شما فکر کنید که چقدر اینها به یاد روی میکردن و خصوصا الله تعالی رجوع کرد در اون سه نفر که خلفو اونها اغب زده شده بودن یعنی از قبول توبه حتی اذا ضاقت علیهم الارض تا اینکه تنگ شد بر این سه نفر زمین مدینه با وجود که زمین مدینه فراخ بود چرا رسول علیه السلام گفت نه زنانی نباید حرف بزنه نه فرزندان نه برادران نه همسایه هیچ احدی خط رابطه بود باید روزی صحابی که خواب ابن کعب ابن مالک کعب ابن مالک میگوید من رفتم یک پسرموی خیلی دوست سمیمی من سلام دادا سلام من علیک نکرد خیلی زمین بر من تن شد برای این کعب ابن مالک کفار هم نامه نوشته کردن که ما شنیدیم تو احانت شدی تو بیا ما تو را خیلی اکرام و عزت ایام آمان این نامه را در تنور انداخت گفت حالا گفت ایمان مارا این سه نفر تا پنجه روز توبه اینها پذیرفته نشد و زنان اینها اجازه نداشتن باشون حرف بزنن هیچ کسی اینا میگه ما در مسجد می نشستیم نماز می خواندیم با پیغمبر علیه السلام هیچ احدی با ما حرف نمی و ما را پیغمبر از زیر چشم دا وقت ملاحظه می کرد مگر ما متوجه می شدیم دیگه هیچ ملاحظه نمی کرد خیلی سخت شد بکول پاکستانی بایکارت شد بینا خدا رجوع کرد بر آنها بر آن سنفری که توبه از تفیرش توبه مؤخر شده بودن خلفو از تفیرش توبه حتی از ضاقت علیهم الارض تنگ شد زمین بر آنها کسی این حرف نمیزن با وجود که زمین مدینه پر بود و تنگ شد بر آنها جان اینها و یقین کردن آنها که پناهگاهی ندارن از گرفت خدا الا الیه مگر به خدا پناهگاهی از عذاب خدا جز خدا ندارن انسان باید همین اعتقاد را داشته باشد که ما جای پناهی جز خدا از عذاب خدا جز خدا نداریم یکی از اون گردن کلوفتان منطقی دیگه غالبا از حضرت موسی کریم سآل کرد که دنیا یک میدانی باشه وزیر تیراندازی قرار گرفته باشد و هیچ پناهگاهی نباشد یک میدان صافی باشد و یک تیراندازی همه جهان را به هدف بگیره انسان جای پناهش کجای کجا بره پناه یک میدان صاف حضرت موسی گفت باید خود اون تیرانداز پناه بگیره بره زیر دست پای تیرانداز نیست و الله تعالی همه دنیا تحت نظارت الله است و تحت سلطه الله و تحت حکومت الله است از الله دیگه چه پناهی نیست مگر به خود الله و ظنو و یقین کردن آنها که پناهگاهی از عذاب خدا ندارند مگر به بارگاه ثم طاب عليهم بعد از این حالت خدا بر آنها رجوع کرد تا که در آینده آنها به خدا رجوع ان الله هو التواب الرحیم لیکن به این عزت رسیدن ترغیب اخلاص یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اتصانی شما ایمان آوردید از خدا بترسید و کنو مع الصادقین همیشه باشید بار راستان با صادقین باشی نیتا عملا قولا چرا شما از راستان تخلف کردی راستان همه به تبوک رفتن شما چرا من این اولین نقطه تقوی هست میت و همراهی راستان کنوم از صادقی ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الآراب ترغيب للجهاد است و زد در تخلق زیبا نیست برای اهل مدینه و آنهایی که هول هوش اهل مدینه استن از آراب که تغب نشینی کنن از همراهی رسول الله و اصلا مناسب نیست که دن خیش خیشتن را از نفس رسول الله نفس خود را ترغیب بدن ترجیح بدن از نفس رسول الله رسول الله در تکلیف و آفتاب میره اونها دیگه نفسها خود را ترجیح بدن و بشینن اصلا مناسب نیست ذالک چرا اینا باید در میدان جهاد برن با پیغمبر و تخلف نکنند از همراهی پیغمبر نفسهای خود را از نفس رسول الله ترجیح ندن چرا به این خاطر این این همراهی و جهاد پیغمبر به خاطر این است که آنها رسد به آنها هیچ تشنگی در راه خدا و هیچ خستگی در راه خدا و هیچ گرسنگی در راه خدا و آنها قدم نمیگذارند در هیچ میدانی قدم که در آن میدان کفار را ناراحت میکند اون موته و نمیرسد اینها را از دشمن هیچ آسیبی الا کتب لهم به عمل صالح مگر نوشته کرده میشود برای آنها در مقابل تمام این مذکورات عمل صالح حالا گرسنگی تشنگی این چیزا غیر اختیاری ہے گرسنگی آنها برای اینها عمل شوالی است خستگی اینها برای اینها عمل شوالی است کسی اینها چرا از جهت تخلق میکنه این همراهی به سبب این نعمت خواهد پس علاوه بر ادای حق رسول به مجاهدان قدم به قدم خیر میرسه قدم به قدم خیلی بودش گرستشنگی آنها گرستنگی آنها خستگی آنها یا قدمی که اینها مجاهد در این سرزمین میگذارن و کافر ناراحت میشه برای آنها سوال میشه امروز مجاهدانی که در شرق و غرب جهان جهاد میکنند، گوشه ها ناراحتن وجود آنها که بو شما ناراحت میکنه برایش ثوابه لا یتمون موت ان یقید الکفار قدم نمیگذارند در هیچ سرزمینی که کافر از آن قدم ناراحت است لحظا برای آنها ثواب میرسه هر رنجی هم که به مجاهد میرسه از طرف دشمن برایش ثواب ثواب امروز اگر کسی بر یک قلعه کوهی بره و یک چوبی به دست بگیره و چهار تا امریکایی از همین انسان ناراحتن برای ثواب جهاد چقدر تزیل بگیر میدن گرسنگی و تشنگی و خستگی ثواب شما ان الله لا يضيع اجر المحسنين فاقيد ثمره الله تعالى ظاهر نمی کند اجر نیکوکاران را در این ثواب احتمال در این احتمال ثواب الله سبحانه و تعالی دنیا کو ثواب دیا ولا ينفقون نفقتا این مجاهدان خرج نمیکنه هیچ نفقه بزرگی را و نه را ولا يقطعون وادیا لینا طے نمیکنن هیچ سرزمینی را الا كتب لهم مگر نوشته میشه برای آنها حسنات تا که جزا بدهد اینا الله تعالی احسن ما عملی جزای اعمال به دو قسمت حسن و احسن و مجاهدین را الله تعالی به صورت احسن میده که برای فضیلت این همه برای جهاد این همه فضیلت بیان شد همه عشق جهاد پیدا کرد خلاص دست را ویل کرد اللہ تعالی میگه نه خلاص دست هم یک جهاد شما همه به جهاد نیی یک عده در محضر پیغمبر باشی در جهاد بگیری وقتی اون مجاهدین بر میگردن شما آنها را خبردار کنید مجاهد که علم نمیتونه ناصر کنه در جهاده همه نه الله تعالی وظیفه امت رسول الله را دو وظیفه کرده یا طلب علم باشی یا مجاهد لیکن کارش ما ندارد یا طالب علم یا مجاهد این فضیلت برای مجاهد بیان شد اللہ تعالی وظیفه جمله معترضه برای تعلم علم ما کان المؤمنون لینفروا کافه مومن نرند همه همه و همه برای جهاد ما کان المؤمنون نیستن مؤمن که همه نافر باشند از دنیا و جمعا برند برای جهاد ما کان المؤمنون انفرقا فلولا نفرم چرا خارج نمی شود از هر فرقه یعنی از هر خانواده از این مؤمنین یک دسته کوچکی که تفکر حاصل کنند در دین وظیفه طلبه قبل از تحصیل تفکر فی دین چرا نمیرن از هر یک جماعتی از مؤمنین یک دسته ای لیتفقه فی الدین تا که تفقه حاصل کنند در دین فریضه سلوات قبل از تکبیل این، تفکر بدید احکام و ضروریات دین را یاد سبحان الله تفکر دین معلوم میشه که چیزی دیگره او خاندن قرآن از رو و قرائت قرآن از رو چیزی دیگره باید تفقه دین حاصل فهم دین را حاصل کنن تنها به اتفاق نکنن نکنند و لیتفقهو فی و دیگه بعد از تکمیل تفقه فی الدین چکار کنن ولینذرو قومهم قوم خود را اذا رجعوا الیهم هنگامی که این قوم از جهاد برگشت و آمد این یک معنی یا هنگامی که خود این طلبه برگشتند رفتن تو جامعه خود و تو محله خود حکمت انذار لعلهم یحذرون فاکی این مجاهدانی یا این سربا این قوم حذر کنند کاری خلاف دستور خدا انجام ندن پرهیز کنند از مخالفت شریعت و قانون خدایی قانون خدا را نقض نکنند خب در وسط این آیه جمله معترضه است که وظیفه امت یا طالب علم منذر باشد یا وظیفه امت جهاد حالا برای طالب علم همون مشتهای هستند که برای مجاهد در حدیث آمده است طالب علم مجاهد کی من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه یک راه مختصری در کسی می پیماید خدا برای اون راهی بکنه که جنت خوشان پس قبلا من گفتم وظیفه این امت دو هم یا طلب علم یا مجاهد طلب علم در زمان تحصیل علم تفقه به دین کنه و بعد از اینکه تفکر به دین کرد انذار کنه تبلیغ کنه تا مردم از نافرمانی خدا حذر کنند بترسند، پرهیز کنند یاده مرمون صورت اسمالا یا ایوها الذین آمنون ای مؤمنین قتال کنید با آنهایی که نزدیک شما از کفار همین کفار نزدیک با اینا قتال کنید بلی یجدو فیکم غلظه و اون کفار در میان شما سختی را احساس کنند امروز کافر خیلی دلش میخواد که ما مسلمان ها نرم جهاد نکنیم چیزی که بوسرا ناراحت کرده کلمه جهاد اینقدر از کلمه جهاد و از کلمه حتاب سبیل الله این یهود و نصارا میترسد جهاد دوبر کنند الله تعالی و مومن تو باید کتاب کنی با این کافرهای که نزدیک شما هستن و خب اون کافرها در شما سختی را احساس کنن ولی یه دو زنی به کفار بنی این کفار احساس کنن در میان شما درشتی و سختی نگن که اینها مردن دیگه هم خوش به اون مجاهدینی که امروز گوش را ناراحت در هر جای دنیا در چچه این مجاهدها واقعا مشتاق آیت دیدن نخش حق ولی چه فایده یک عده از افغانها مخنث کردن فقط برای واقع زنی و توتین مالی آنها آمادن آنها مخنث باید کافر از شما احساس غلظت داشته باشد ولی بله خود خب، یک عده دیگر دارن مبارزه میکنن و انشاءالله امریکا زود ضرر میکنه زود شکست میکنه علمون ان الله مع المتقین یقین کنید که خدا و امداد خدا و نصرت خدا با متقین با نهایت که از کفر شرک و اذا ما انزلت سوره اشارت و بیان تنصر به قرآن برای مؤمنین بشارت و برای آنهایی قرآن را تمسکر بکنند وقتی نازل کرده میشد سوره پس بعضی از این منافقین کسانی هستند که میگویند مجاهدین را ایکم بعدت وادی ایمان برای کی از شما این آیه ایمان را اضافه کرد یعنی شاخ و برگ ایمان را برد بالا پس آنها که ایمان دارند اضافه میکنند این آیات جدید سوره جدید ایمان آنها را و آنها خوشحالی میکنند و آنهایی که در دل آنها مرض است پس اضافه میکنند برای آنها این سوره رشت و پلیدی را همراه به رشت آنها یعنی اون شک و تردیدی که نسبت به دین دارن نسبت به قرآن دارن هم دارن اون الله تعالی رشت می شک و تردید و کفر پلیدیه اضافه می این آیات جدید و سوره های جدید پلیدی آنها را الى هم همراه با اون رشت قبلی که داشتن و میمیرد این کسی فنا در حالی که کافر اولا یرونا اللہ تعالی حلان اناد منافقین را بیان میکنه بله، بگه این منافقات پورا نمیبینن که یفتنون فی کل آم مرتن و مرتن شکنجه شوند در هر سال یک دو گشت این را میکوبند ثم لا یتوبون بعض اینها توبه نمی کنند در زمان شنی خود ولا هم یذکرون و نه اینها تذکر میگیرن و نمی بینه گوشه ها هر سال خدا اینها را خود می از یک جای برای بر سر اینها گاهی بلاهای طبیعی در آمریکان گاهی بلاهای سلطن برچه یکی خود دلیل که اینها را اللہ تعالی شفقه می نابود کنه همین ضربه که مجاهدین الان بر پیکر اینها وارد می خود به خود دلیل که اینها آخر فرار می اولا یرون انهم یفتنون کفار منافقین در عذاب داده میشون هر سال یک مرتبه دو مرتبه بعض اینا توبه نمی کنن بعض اینا تذکر نمی گیرن و اذا ما انزل سورتون وقتی ایک سوره نازل می شود تو نظر بعض هم الى بعض نظر می انداز بعض اینا به طرف بعض دیگر و در میرن وقتی که در میرن می پرسن هر من اهل آمدی کسی تو ردید ثم انصرف باز میرن خدا هم اینها را از مجلس پیغمبر دور کرده شرف الله قلوبهم به سبب اینکه اینها قومی هستن تفکر ندارن اینا وقت در مجلس یواش یواش رو در میرن اون طرف تو با هم تو کوچه جمع میشن این حالی را من علی کسی شما را دید وقتی در رفتی خود خب دیگه میرن و خدا هم دل اینها را از مجلس پیغمبر منشرف کرده صرف الله قلوبهم شبیه که قومی اصلا تفکر ندارن از نفع خود و از کردار رشد خود باز نمی آید ترغیب بلا اتباع رسول است یا لقد جاءكم رسول تشریف آورده مسلمان ها یک رسول بسیار عظیم و شان من انفسکم از وجود خود شما فضیلت اول پیغمبر خب تو تنین رسولون برای تعظیم یعنی ایک رسول بسیار عظیم شما از وجود شما آمده عزیز علیه ما انتو ما مستریه جمله را به معنای مستر میکنن خیلی گران و سنگین است بر سر پیغمبر مشکت شما به شما رنجی بلایی برسد بر پیغمبر خیلی گران تمام میشه حریصون علیکم اون پیغمبر برای شما خیلی حریصه شما ایمان داشته باشید و داشت داشته باشید نسبت به مؤمنان اون پیغمبر بسیار شفقت کننده است رعوف و رحیم و مهربان است لذا ای پیغمبر آخرین نصیحت اگر این کفار و منافقین از اطاعت شما اعراض کردن شما اعلان کنید که حسبی الله بس من را الله اگر کفار مشکین از اطاعت شما اعراض کردن شما اعلان کنید که حسبی الله الله تعالی بس لا اله الا هو الهی معبود غیر از وجود ندارد نه در عرش و نه در علیه تو فقط بر اون ذاتی که غیر از او دیگه معبود نیست من اعتماد کردم لا بغیری و هو رب العرش العظیم و او هست اختیاردار عرش عظیم باقی اشیاء به طریق اولا او اختیارداره او که اختیاردار و مالک عرش عظیم هست اللہ تعالی از مخلوقات خودش عرش را به عظمت کرده عرش چقدر بزرگه هفت طبق آسمان و زمین در برابر کرسی اندازه هفت درهم در سپر است هفت آسمان و زمین در برابر کرسی مثل هفت درهم در سپر است این یعنی کرسی اینقدر بزرگه و خب کرسی در برابر عرش رحمان مثل یک درهم در سپر است خیلی بزرگه خیلی بزرگه متوجه شدید بزرگی عرش را به این کیفیت بیان کرد وزیر عرش رحمان بر بهشت پای افکنده بهشت زیر عرش رحمان پس اگر اینا از اطاعت شما اعراض کردن شما چنین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین